Flickorna i Småland Flickorna i Småland Oha, flickorna i Småland Oh, Susseloo, susseloo På linan röda tubor och på vilande mor där föder skogen så sa Sussilul och Sussilul Där kan du se dem en och en och stundom två och två På tåg Det är flickorna i Småland Det är flickorna från Lund Det är flickorna som var Blom och Lia och pion Ja, det är flickorna i Småland Susilull och Susilull Som går valenda och trallenda på vilande mur Som går valenda och trallenda på vilande mur Och går du ut på we gonna do gong on the zwen. Ya go do die building, per uit circuit day en ben. Der vrogo do ook speja, susilu ook susilu. For money hela they en de besta flickor boe. Dit är flickorna i Småland, det är flickorna från Mon. Det är flickorna som varm och blom och lilja och pion. Ja, det är flickorna i Småland, susilu och susilu. Som går ballanda och trallanda på vilande mur. Som går ballanda och trallanda på vilande mur. Det är där flickorna som varm och blom och lilja och pion Ja, det är flickorna i skolan Susilum och Susilum Som går vallenda och trallenda på vilande blom Vilande, vilande, vilande blom Den amerikanska sånggruppen Delta Rhythm Boys har under sommaren haft stora framgångar i de svenska folkparkerna och när de på svenska sjunger flickorna i Småland vinner de publikens hjärtan.